Tú no metes cabra, Saramambiche. Tú no metes cabra, Saramambiche. Tú no metes cabra, Saramambiche. Tú no metes cabra, Saramambiche. Tú no metes cabra, Saramambiche. Y si te me enfocas, nos vamos a switch. Yeah, estoy subiendo como espuma, prendiéndole en la cara al que no fuma. Ando veloces como Puma. El Undertaker saliendo de la bruma. Y se apagan las luces. Prende el wax para que me muse. Tú no metes cabra, tú no luces. No es Mercedes, es quien lo conduce. Y dime que son retro sin un Jordan que la use. Evita el delay. Y si no te ponchamos, te damos doble play. No existe replay. Son Miami sin la Brown y Way. Nos vamos a eh, aunque me Yo matando y tú mirando en la cliché. Yeah. Tú no me te cabras a la bambiche. Tú no me te cabras a la bambiche. Tú no me te cabras a la bambiche. Tú no me te cabras a la bambiche. Tú no me te cabras a la bambiche. Tú no me te cabras a la bambiche. Tú no a la Y si te me enfocas, nos vamos a switch. Yo controlo la calle sin ser Un melón y pico dentro del pote. Yo tengo el pique flow chipotre. Shaquille O'Neal le bajo el aro, nadie me quita un rebote. La nueva religión, yo soy la nueva era. El responsable de que ustedes se cayeran. Apartamento frente al mar lo tengo de pecera. Y el sour dice el director de la nevera. Se bebiste chinga como en Pro Yo soy un .com. En el VIP soy Donald Trump. Yo tengo esta Gucci hasta la voz. Yeah. Tú no metes cabras, la Mambiche no me te cabras aramambiche, tú no me te cabras aramambiche, tú no me te cabras aramambiche, tú no me te cabras aramambiche, tú no me te cabras aramambiche, tú no me te cabras aramambiche, y si te me enfocas nos vamos a switch. Yo no escucho lo que ustedes están diciendo ahí abajo. Murders Music. El jefe. Díselo, Julián. Mambo.